Na inapoteremshwa sura madhubuti na ikatajwa ndani yake habari ya vita, utawaona wenye maradhi katika nyoyo zao wanakutazama mtazamo wa anaezimia kwa mauti basi ni bora kwao utiifu na kauli njema fa idha azama al-amru falaw sadaku Allah lakana khayran lahum na jambo likishazimiwa basi wakiwa ni wakweli kwa Mwenyezi Mungu bila shaka itakuwa ni kheri kwao فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم basi yanayotarajiwa kwenu mkitawala ndiyo mfisidi katika nchi na mwatupe jamaa zenu ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum au ndiyo Mwenyezi Mungu aliowalaani na akawatia uziwi na akapofoa macho yao afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha ye hawaizingatii Qur'an au kwenye nyoyo zipo kufuli إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم Kwa hakika wanaorudi nyuma baada ya kwisha wabainikia uongofu. Shetani huyo amewashawishi na amewaghuri. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم Hayo ni kwa sababu waliwaambia waliochukia aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu tutakutiini katika baadhi ya mambo na Mwenyezi Mungu anajua siri zao. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم basi itakuwaje malaika watakapowafisha wakawa wanawapiga nyuso zao na migongo yao dhalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum hayo ni kwa sababu wao waliyafuata yaliyomchukiza Mwenyezi Mungu na wakachukia yanayomridhisha basi akaviangusha vitondo vyao Allahu akbar Allahu akbar La Walioamini wanasema haiteremki sura ya kututaka tupigane na ikiteremka sura ambayo haifasiriki vinginevyo ila ni kulazimisha tu na ikataja ndani yake kuamrishwa vita utawaona ambao katika nyoyo zao mna unafiki wanakuangalia kwa mwangalio mwenye kuzimia kwa mauti jinsi ya kuviogopa na kuvichukia vita linalowastahikia kulifanya ni kumtii Mwenyezi Mungu na kusema neno linalokubaliana na sharia. Na mambo yakawa ni kweli na lazima kupigana. Basi lao kuwa ni kweli wana imani ya Mwenyezi Mungu na utiifu ingelikuwa bora kwao kuliko huo unafiki. Basi ndiyo mnavyotarajiwa enyi wanafiki kuwa mkipata madaraka ndiyo mfisidi katika nchi na mkate mahusiano yenu na jamaa zenu. Hao ndio aliowatenga mbali kabisa Mwenyezi Mungu na rehema yake na akawatia uziwi wasisikie haki na akawatia upofu wa macho wasione njia ya uongofu. Wameingia upofu hata hawafahamu uongofu wa Qurani bali kwenye nyoyo zao zipo kufuli zinawazuia wasizingatie. Hakika wale walioritadi wakarejea nyuma kwenye ukafiri na upotofu waliokuwa nao baada ya kuadhirikia njia ya uongofu Shetani ndiye aliwapambia na akawakunjulia matamanio ya uongo. Kurejea huko kafirini ni kwa kuwa waliwaambia wenye kuchukia aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, tutakutini katika baadhi ya mambo na Mwenyezi Mungu anazijua siri za hawa wanafiki. Hiyo ndiyo hali katika maisha duniani. Basi watakuwa katika hali gani malaika watapowafisha? huku wakiwapiga nyuso zao na migongo yao kwa kuwadhalilisha. Kufishwa namna hiyo ya kutisha katika hali hiyo ni kwa kuwa hakika wao waliofuata upotofu uliomkasirisha Mwenyezi Mungu na wakaichukia haki inayompendeza Mwenyezi Mungu basi akayabatilisha walioyatenda